для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На досвідку Лялькевіч дабраўся да лагера. На ўзлеску яго спынілі вартавыя. Ужо тады, калі ён стомлена кульгаючы пачаў па камандзірску трывожыцца, няўжо спяць, а можа, зняліся. З маладога дуба сыпанулі буйныя кроплі расы, і ледзь не на галаву яму зваліўся чалавек. Прыставіў ствол вінтоўкі да грудзей. «Хвілінчку, шаноўны пан, ёсць размова». Хлопец быў незнаёмы. «Папаўняецца атрад», – задаволена падумаў Лялькевіч. У вачах вартавога скакалі гарэзлівыя чорцікі ад прачування цікавай размовы з варожым агентам. «У такі ранні час добрыя людзі спяць, шаноўны!» Лялькевіч усміхнуўся. Вартавы нахмурыўся, намерваючыся, мабыць, праявіць усю сваю суровасць, але яму перашкодзілі, голас ззаду загадаў. «Апусці вінтовку свой!» Лялькевіч павярнуўся і ўбачыў аднаго з ветэранаў, з тых партызан, якія прыйшлі ў лес разам з ім у самым пачатку вайны. «Добрый раніцы, таварыш камісар! Здароў быў Карней Пятровіч!» Уладзімір Івановичу зрадавана паціснуў партызану руку. «Дзе дома?» «Дома!» Малады вартавы збочыў, стаў каля дуба, прыставіўшы вінтоўку да нагі, Ён не ведаў гэтага кульгавага чалавека, але калі той ідзе проста да самога дзеда і старыя называюць яго камісарам, значыцца не абы хто. «З горада», – сказаў Карней, кіўнувшы на навічка, калі адышліся крыху. Наша папаўненне, падумаў Лялькевіч, азірнуўшыся, каб запомніць твар чалавека, які апынуўся тут дзякуючы рабоце, якую ён вёў са сваімі памочнікамі. Яму хацелася прыйсці непрыкметна, каб нікога не будзіць, прымасціцца дзе-небудзь на возе ці ў пустым будане, адпачыць, бо моцна ныла натруджаная за немалую дарогу нага. Але ў такую раню лагеры спалі не ўсе. Толькі што вярнулася з начнога паходу група разведчыкаў. Гэтыя партызанскія гвардзейцы не толькі яго былыя падначаленыя, але і асабістыя сябры. Убачылі, ад іх не схаваюся, загарланілі на ўвесь лес. «Камісар! Володя! Владимир Иванович!» Адразу абвілі вянком рук, ціскалі, ляпалі па плячах. «У госці ці назаўсёды?» Цішэй, цішэй вы пабудзеце людзей. О, людзі, якія гэта людзі соні, даволі ім пухнуць, рады, што камары адышлі, круг во якую морду наспаў. О, яго з пушкі не разбудзеш. Слухай, плюнь ты на сваю культяпу, давай назад у атрад. Мы табе тачанку зробім з кулямётам. Ха, ха ён там да такой маладзіцы прыліп. Ого! Маладзіца фельчарыца. Ажаніўся? Адкарміла <laughs> яна цябе. О, хутка пуза адрасце. Як і дзе ён лячыўся, чаму затрымаўся, пра тое ведалі нямногія ў атрадзе. Але гэтыя чэрці разведчыкі ўсё пранюхаюць, а галоўнае шмат чаго могуць вытлумачыць па-свойму. Таму Лялькевіча крыху лялькевіча занепакоілі асобныя рэплікі і жарты. Але ж і майстры вы языкамі менташыць, вам бы не ў разведцы быць, а у эстрадзе, сказаў ён як бы жартам, але і з папрокам. Не балбачыце лішнее. Ой, камісар, ты забыўся, што такое разведчык, гэта ж найлепшы акцёр. Владимир Иванович сам добры акцёр. У цэнтры лагера з зямлі вылезла галава чарнамора, такая ж казачная барадзішча, толькі шлема не хапала. Здавалася, дзьмухне зараз і ўзнімецца віхура. Але галава крыкнула звычайным чалавечым голасам. «О, дажора, што за кірмаш у цябе там?» «Дзед!» Разведчыкі па адным пачалі знікаць. Толькі камандзір іх, генка дажора высокіх ударлявы, з валасамі лёнам і дзявучым тварам дэкуга, брытва дакраналася раз у тыдзень, застаўся побач з Лялькевічам. «Не спіцца, дзеду!» «О, ад такога шуму увесь лагер мог падняцца!» «Дзед!» «Камандзір атрада Макар Пілипенка» Убачыў лялькевіча і адразу вырас у поўны рост, выскачыў, як той асілак з бутэлькі. Насілка, праўда, ён быў малападобны, але бараду меў па пояс. Босы, у адным армейскім галіфэе бруднаватай майцы ён пайшоў насустрач лялькевіча, шырока расставіўшы рукі, абняў шчыра, заказытаўшы вуха і шыю барадой. «Володя, друг!» і ўстрывожаным шэптам спытаў – што здарылася. Ай, лешы памяло ты адрасціў, пажартаваў адказ Лялькевіч. Пілипенка хутчэй цягнуў яго ў зямлянку. Барадаты камандзір, якога звалі дзедам не толькі партызаны, але і навакольнае насельніцтва і немцы. У сапраўднасці быў зусім малады чалавек аднагодак Лялькевіча. Яны многа год ведалі адзін аднаго, Пелепенка працаваў прапагандыстам райкома партыі. Пасябравалі ў атрадзе самаховы, калі лавілі нямецкіх парашутыстаў. Камандзірам атрада быў начальнік раймиліцыі, яны абодва яго намеснікамі. Калі пры набліжэнні немцаў райком даў загад стварыць лепшых людзей ядро партызанскага атрада, начальнік міліцыі адлучыўся па службовых справах. Лялькевіч і Пілипенка з дзясяткам надзейных хлопцаў, камуністаў і камсамольцаў перабраліся з правага берага Дняпра ў лясное міжрэчча. Праз нейкія два месяцы іх атрад стаў самым буйным у гэтым раёне. З самага пачатку яны мелі сувязь са сваім сакратаром райкома, які ўзначальваў другі атрад у паўночнай частцы раёна на правабярэжжы. Пазней ім было даручана звязацца з гомельскім падпольным гаркомам і з атрадамі, якія дзейнічалі ў паўднёвых лясах Гомельшчыны. Здавалася па логіцы, Налешала мадэматыку Лялькевічу стаць камандзірам, а прапагандысту Пелепенку камісарам. Але Атрымалася ўсё наадварот. З першых жадзён і Лялькевіч і ўсе астатні ўбачылі, што Макар народжаны, каб камандаваць, арганізоўваць і весці людзей у бой. А Владзіміру Івановичу больш падыходзіла роля палітычнага настаўніка, выхавателя. Шчырая ў іх была дружба, сапраўдная, такая, што ядная на ўсё жыццё. Таму Пелепенка вельмі ўзрадаваўся, убачыўшы сябра, але адначасова і ўстрывожыўся Лялькевіч сам у атрад прыходзіў рэдка. Макар, скажи, ты хоть фотаздымак сваёй барады зрабіў? Это ж ведаеш, паказаць некалі, во быў дзед, у 26 гадоў. У цябе і ў 100 такой барады не будзе. О, ты маёй барады не чапай. Упэўнены, што выключныя абставіны прывялі Лялькевіча ў атрад, Камандзір зачыніў дзверы, каб той хутчэй пачаў расказваць. Праз маленькую адзіную шыбку цадзілася скупое ранішняе святло. Навошта ты зачыніў дыхаць няма чым? Лялькевіч піхнуў цяжкія, як у склепе дзверы рукой. Палюбіў ты прастору. Не цягні кота за хвост, не люблю. Сапраўды нічога не здарылася, ці ты прыкідваешся? Далі Бог, нічога, асаблівага, для усіх нас, хіба для лёсу двух-трох чалавек. Лялькевіч з цікавасцю агледзеў землянку, вось дзесь Пілипенкі выліз прапагандыст, арганізатар раённага музея. Землянка ж то выставка народнага мастацтва, ад столі да падлогі ўся завешаная саматканамі дыванамі, дарожкамі, пасцілкамі, ручнікамі, настольнікамі з беларускім і украінскім арнаментам, нават навалачкі на падушках, вышываныя, як у багатых нявест. Дзе ты такога дабра нахапаў? Фу, чорт! Ты са мной гаворыш, як з паліцаем якім. Нахапаў! Нахапаў! Нямецкую пошту хапнули. Посылочки завоёвники отсылались таким добром. Экзотика! Прачнуўся камісар отрада капыткоў, які замяніў Лялькевіча, калі яго раніла. Камісар сталы чалавек, гадоў на 15 старэйшы за камандзіра. З прыкметнай сівізною на скронях, шыракаскулым выразным тварам. І он стары армеец мае саліднае званне батальённы камісар, абкружэнец. Да трада далучыўся ў восень з групай байцоў. Разумны, адукаваны, з багатым вопытам але як многія старыя вайскоўцы залішне самаўпэўнены і самалюбівы. Даведаўшыся, што атрадам камандуе чалавек, які тры гады назад вярнуўся з армію ўсяго з двума трохкутнічкамі на пятліцы, капыткоў праз тыдзень патрабаваў перадаць камандаванне яму. Тады Лялькевіч з ім моцна шчапіўся, прыйшлося ўмяшацца падпольнаму райкому і далікатна пагутарыць з батальённым камісарам. А, Лялькевіч, здароў, прадзіраючы вочы прыгудзеў капыткоў. Добры раніцы, Сергей Мікалаевіч. Які ветер цябе прынёс? Лялькевічу не спадабалася, як ён спытаў. Нельга сустракаць такім пытаннем чалавека, які вярнуўся дадому ў родную сям'ю. Владзімир Іванович не адказаў. Пілепенка паспяшаўся загладзіць няёмкасць. Добрая душа ён перажываў, калі паміж яго людзьмі ўзнікала непрыязнасць. «Ты ведаеш», – звярнуўся ён да Лялькевіча, – «у нас ёсць трывожныя звесткі. Таму мы такія наэлектрызаваныя. У гомелі правалы. Праўда, здаецца, не ў тых групах, з якімі звязаны мы, праз цябе і тваіх падпольшчыкаў. Але многія групы маюць сувязь паміж сабой. Вось і кальнула, брат, калі я ўбачыў цябе. І Сергей Миколаевич... О правалах я чуў. — сказаў Лялькевіч. «Мы прынялі захады, каб засцерагчыся». Капытко узняўся на ложку, упёрся рукамі ў калені, цяжка закашляўся, звясны яго душыў астматычны бранхіт. «Хочуць паралізаваць усё адразу!» – праз кашель сказаў ён. націскаюць гады, Падступілі да Сталінграда, Пруць на Каўказ. І тут, адкуль у іх чарцей сіла, Панатыкалі гарнізона ўсюды, Асабліва ў нас у міжрэчы, У кожнай прыбярэжнай вёсцы нямецкі гарнізон. Дзе былі румыны, мяняюць, не давяраюць. Якога д'ябла ім трэба тут, не можам зразумець. Ці то яны хочуць суднаходства развіваць, ці ў нас у клешчы ўзяць, каб прыціснуць да ракі і патапіць. Калі ў іх такі намер, дурні іх камандзіры. Ты ведаеш, чым мы адказваем ім. Маленькія вочы над дрымучай пораслю барады радасна заблішчалі – Філіпенко панізіў голас і нахіліўся да Лялькевіча, які сядзеў на яго ложку і адказваў і адвязваў свой пратэз, каб даць адпачыць назе. Аб'ядноўваемся ў атрады, у брыгады, але ў партызанскія брыгады. Наш чацвяртак ужо камандзір брыгады. Аб нас яшчэ не вырашана, куды мы, можа, зробімся ядром асобнай брыгады. Будь упэўнены. Дед яшчэ можа быць камандзірам брыгады. А што? Жартаўліва прыняў ён важную паставу і пагладзіў бараду. З такой барадой ха -ха, я далёка магу пайсці. Капыткоў дакорліва паківаў галавой. Лялькевіч масіраваў натруджаную нагу. «Баліць!» – спачувальна спытаў Піліпенка. Капытков закурыў нешта пахучае. Лялькевіч здзівіўся, бо ведаў, што батальённы камісар не курыў раней. «А, траву во нейкую дзед параіў, памагае!» І удакладніў – не наш дед, сапраўдны лодачнік на Дняпры. Камандзір засмяяўся, чуў валодзя, Я дзед <laughs> не сапраўдны. Камісар не прызнае маёй барады. <laughs> Лічыць, што незаконна вырашана на прыватнай сядзібе. Лялькевіч ведаў. Макар жартуе ад паўнаты пачуццяў, шчыра і проста. А капытков нахмурыўся. Відаць, яму здалося, што той намякае на яго колішнюю прэтэнзію на камандзірства. Аднак, чаму ты дагэтуль маўчыш? Думаю аб сапраўдных і несапраўдных, сумна ўсміхнуўся Владзімир Іванович. З'явіўся сапраўдны Шапятович. Філіпенка свіснуў. Камісар паперхнуўся пахучым дымам і закашляўся зноў. Аказаў нічога асаблівага. Ха. Адкуль? Не ведаю. З'явіўся учора на досвідку. Я умываўся. Рана ўстаеш. Убачыў мяне. Пазнаў. Лялькевіч растлумачыў капыткову. Мы сустракаліся там, у заполлі, калі ён прыязджаў да Сашы, і тады ён са мной быў не вельмі ветлівы. А, ну, відаць, меў падставы. Не блазнуй, Макар. А цяпер можна зразумець, што ён падумаў. Размова была короткая. Прысмактаўся, кажа сукін сын, і ўсё калі не лічыць невялічкага фізічнага дзеяння, ад якога бачыш, якая ў мяне, э, якія ў мяне нос і губа. Ды ну. <laughs> О, чорт. А я думаў, адкарміўся так. вось, больш ніхто яго і не ўбачыў. Сігануў на гароты, як скрозь зямлю праваліўся. Я не мог не сказаць Сашы. Яна паўдня яго па лесе шукала, я паабяцаў ёй знайсці. Эй, дапамажыце, таварышы! Капытков хмыкнув. О-хо-хо-хо! Рамантыка. Дзе ты яго знойдзеш? Лялькевіча абурыла гэтае хмыканне і гэтае недарэчнае слова. Прычым тут рамантыка? Прычым памкнуўся ён спытаць па-мужчынску, але рука сябра лягла на плячо і прыціснула да ложка. Вось за гэта абодва яны, недалюблівалі сталага і военнадукаванага батальённага камісара. Лялькевічу здавалася, што за ўзнёслымі словамі аб народзе і аб сваёй любові да яго, вялікага і мудрага народа, камісар часам не заўважаў людзей у іх штодзённай чалавечай сутнасці. СПОКОЙНАЯ перажыванні, пачуцці, асаблівасці таго ці іншага байца, камандзіра, цікавілі яго толькі з адной мэтай, як іх можна выкарыстаць для выхавання ўсяго палка, атрада для выхавання народа, уся іншая рамантыка. Слова гэтае ад яго чулі не ўпершыню. «Не, дарагі Сергей Миколаевич, гэта не романтыка», – сказаў Лялькевич, знешне спакойна, але з націскам прасціснутыя зубы. «Калі жанчына рызыкавала не толькі сваім жыццём, увесь народ рызыкуе жыццём». «Не толькі сваім жыццём», – паўтарыў Лялькевіч, павысіўшы голас, «але жыццём дзіцяці, нарэшце жаночым гонарам, каб ратаваць партызана». І калі яна так берагла сваю любоў да мужа, не крывіцеся. У такой рамантыцы вялікая сіла. І вось цяпер ад таго, як вырашыцца гэтае недарэчнае непаразуменне, залежыць яе лёс, яе будучае шчасце, і я не магу заставацца абыякавым да такога чалавека. Нарэшце, дзейнасць нашай групы. А дзе ты думаеш яго шукаць? Лягчэй знайсці іголку ў стозе. А можа ён зусім Філіпенко тузануў сябе за бараду. Наконт зусім не будзем, Сергей Мікалаевіч. Паліцай прыйшоў бы не ў той час і не з таго боку. Безумоўна, наш хлопец, партызан, відаць, з перакінутых за фронту. Добра, Володя, пашукаем. Сёння ж пашлю да ўсіх суседзяў разведчыкаў. Гэтыя арлы пад зямлёй знойдуць. Ён высунуўся з зямлянкі і крыкнуў: « Дзяжурны! Дажору сюды! сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.